iliyokuwa ikijiri kati ya nabi Ibrahim alayhi salam na babake Azar au qarai nyingine na ammi yake Azar na leo tuko aya 47 qala salamun alayka Nabii Ibrahim alayhi salam baada ya kujibiwa jawabu kali na kutishiwa maisha kwa kupigwa mawe mpaka kufa au kufukuzwa hali ilipofika hivi maneno yakagauka kutoka mazungumzo mazuri ulinganizi mzuri hoja za kuingia kwenye akili seji ilipofika maneno kama hayo qala salamun alayk Nabii Ibrahim amwambia amani iwe juu yako hapa Nabii Ibrahim alayhi salam arada an yulfita nadharahu wa yuakkid lahu annahu fi khatarin Nabii Ibrahim alayhi salam atakumvutia na kumtahadharisha na kutia mkazo kama yuko katika hatari kubwa mno hatari ambayo yastaujibu al'adhaba min Allah inaofanya astahiki adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na jambo hili lamhuzunisha sana usikie kama babako ataadhibiwa au ammi yako ataadhibiwa hili halikumfurahisha na hakutaka amuondokee kwa sababu amemfukuza hakutaka muondokee amwate mkono iwe hatima yake ni mbaya ya kutiwa katika moto wa jahannam ambia salamun alayka amani itokao kwangu mimi ikufukie wewe pia hii salamun alayka amani iwe kwako ndiyo raddi ndiyo jawabu ya Nabii Ibrahim alayhi salam kwa maneno makali kwa vitisho kwa kufukuzwa kwa mimi sitokujibu ujeuri kwa ujeuri vitisho kwa vitisho la bali najibu uovu kwa wema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Qasas aya 55 awasifu waumini wa idha sami'u al-laghwa a'rabu anhu وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين wajawemo wakisikia maneno ya upuzi maneno ya kibatil maneno yasiokuwa wao hawa entertain maneno kama haya hawataki kuyafikia na hujibu tuna matendo yetu na nyimu na matendo yenu tutahisabiwa kwa action zetu kama vile nyinyi mtahisabiwa katika action zenu salamun alaykum amani juu yenu la nabtaghi aljahilin hatupendi mwenendo na njia ya wajinga duniani tuna watu wa personality tofauti tofauti kuna watu wa akhlaqi tofauti tofauti kuna wazuri kuna wabaya kuna waislamu kuna wakristo kuna wenye adabu nzuri kuna wenye adabu mbaya na hawa hunabudi kutangamana nao ikiwa ni mwanafunzi utatangamana nao shuleni ikiwa ni mfanyikazi kazini utapambana na watu sampuli kama hawa ikiwa uko sokoni uko kwenye biashara uko msikitini ukosi watu kama hawa jamii ina watu wa sampuli zote huwezi we kusema katika maisha yako huto interact na wao yabidi na Mwenyezi Mungu akufunza ewe mja mwema ukipambana na watu kama hawa utaamiliana nao namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Furqan aya 63 asema wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama na waja wa Mwenyezi Mungu wakitembea kwenye ardhi hutembea kwa unyenyekevu kinyume na wasiokuwa waja wa Mwenyezi Mungu atembea kwa gogi kwa maringo kwa kibri adunga hakuna kama yeye aliyoko mbele za kumpiga kikumbo wala si apologize waja waumini wa kweli waja Mwenyezi Mungu watembea kwa unyenyekevu wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam na wapuzi na majahili wakiwatolea maneno ya ufidhuli ya ujeuri ya kuuvi wao huwajibu kwa maneno mazuri wakapata amani ndo watu husema never argue with a fool people may not notice the difference shindane na mjinga kwa sababu ili ushindane naye itabidi wewe ushuke hadhi zaidi alimam Shafi rahimahullah asema nilishindana na mwerevu mwenye elimu ukamshinda nikashindana na mjinga kanishinda na limam Shafi rahimahullah watu kama hawa kwa amani ya roho yako usishindane naye kwa maneno makali hutomweza ila wewe utukane zaidi kuliko yeye na wewe utashusha hadhi yako utakosa heshima yako ndio nabii Ibrahim alayhisalam alipofika stage hii qala salamun alayk amani juu yako ndio toagana saastaghfiru laka rabbi ukitafsiri kwa juu utatafsiri na kuombea Mola wangu akusamehe ndio maghfira mtu gani mtu alodinda kufuata haki aliokataa kuamini na akafa kwa ukafiri yawaje je twaruhusiwa sisi kumwombea mtu kama huyu msamaha na kwa nini Ibrahim alimwambia saastaghfiru laka rabbi hii astaghfiru imeanza na sin sin ni harfu tamfisi ni kwa mimi nitakuombea maghfira fil mustaqbal alqarib mustaqbal wa hizi karibuni nitakuombea maghfira si hapo bimaana amempa gap kabla hajamuombea maghfira alimpa nini alimpa gap alimpa muda alimpa muhula muhula wa nini azamakhshari katika kutafsiri aya hii asema inna istighfara ibrahima liabihi kana mashrutan fihi tauba istighfari yake ilifungika na sharti sharti yenyewe ni kuwa alete toba aamini ndipo amuombe maghfira ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Tauba aya 114 asema wa kana istighfaru ibrahima liabihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إلكم بينكي نبي إبراهيم عليه السلام كما هو أدو ومنزم قد هتاميني تبرأ منه لمويبوكا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا الحفي ni ashadidul birri wal iltafi ay kuntu mawdhi'a rahmatihi wa birrihi asema hakika Mola wangu nabi Ibrahim alayhisalam aeleza relationship yake na Mola wake iko vipi asema kwangu mimi ni mwingi wa huruma tena mwingi wa upole Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa kuna siri ya alaka baina yake yeye na wewe duniani twaishi katika ulimwengu wa majaribio kuna vitu personal experience mitihani hasa ile migumu pale huwa kuna siri na hii mitihani itakufanya wewe discover mahusiano wako na taaluki yako na Mola wako itakuwa very personal ulipitia mahali fulani uliishi experience fulani na ukamwomba Mola wako Mola wako kuitikia ndo hii innahu kana bi hafia wa atazilukum wama tad'una min duni llahi wa ad'u rabbi عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأعتزلكم في واو kazi yake nini ni wau al-atifa imeunganisha na maatufun alayhi ni ile saastaghfiru laka rabbi alipoona si mtu wa kuregea nyuma wa atazilukum ai inni akhruju ankum saliman mimi naepukana na nyinyi salama salimini totokana kwa wema hukuniamini lakini kwa kizazi una haki sikukutukana sikukukosea heshima tukuambia kiujeuri nilikuambia kwa uzuri ukakataa simamisha hoja mbele za Mwenyezi Mungu totokana kwa wema wa'tazilikum wama tad'una min dunillah min dunillah niepukana na nyinyi na naepukana na shirki yenu ya kuabudu masanamu hapa aepukana na wao hisian na maanawiyan aepukana nao kwa mwili Azar alimwambia ni kuone sasa usikia tena kaa ka mbali na mimi kwa muda hii ni physical sasa lakini na yeye aengeza najitenga na nyinyi si tu physically pia spiritually kiitikadi na kiimani mimi pia najitenga na nyinyi wad'u rabbi ay laji'an ila Allah najitenga na nyinyi na namkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitarehe hawa ndiyo wakimbizi wa kiimani waliofukuzwa kwao wakawata jamii zao wakawata maisha yao wakawata ukumbusho wa utotoni mwao ule uzoefu wa kukua mahali wakenda ugenini kwa sababu ya imani zao na kwa sababu ya Mola wao wad'u rabbi hii ad'u asili yake ni addu'a na dua ni kumwomba Mwenyezi Mungu lakini hapa mapendoleo yake ai aabuduhu na muabudu kwa sababu dua ikiwatwa hivi mutlaq hubeba maana ya ibada ai altajiu ila Allahi nalekea kwa Mola wangu na namwabudu Mola wangu ndio mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العباده dua ni kiini cha ibada mwanadamu utakavotunukiwa na neema siha mali cheo lakini vyote hivi viko limited utafika mahali wewe utagonga mwamba wakati huo mwanadamu huinua mikono kwa nini tuinua mikono kumwomba Mwenyezi Mungu kwa sababu tuona pale iko beyond ya uwezo wa binadamu tunamhitaji aliyokamilika ambaye ni mweza jua kila kitu kutujazia lile pengo na kutuokoa ndio ikawa dua ni ibada asa alla akuna biduai rabbi shaqiya nisije nikawa kwa ibada yangu na kwa maombezi yangu nikawa khaiban dhai'a niwe ni mwenye kupita patupu Nabii Ibrahim alayhi ni mwenyeji wa al-Iraq asili yake alikuwa ni mwenyeji wa Iraq ndo iraqi ni eneo la asili ya kijadi ya hawara ya kibinadamu eneo la Babil Babylon huko kote Nabii Ibrahim kwa kuni eneo lake akagura kuelekea wapi suratul ankabut 26 waqala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa azizul hakim akafanya hijra akagura kutoka Iraqi mpaka Asham Filastini kule kugura ni ardhi ya Kanaani alikuta wenyeji wenye asili ya Kiarabu ya kikale kabila la Kanaan akapokewa mji huu leo waitwa Madinatul Khalil Al-Khalil Madinatul Khalil kwa jina la watakhadha Allah Ibrahima Khalila lakini mayahudi wakaubadilisha jina waliita Hebron waita Hebron ukitaka kuiba mahali badilisha jina na kutaka kubadilisha hukumu ya kitu badilisha jina angalia wanawake wenye kujiuza na kufanya zina siku hizo waitwa sex workers waitwa sex workers ukiwa na jina wafanyikazi tena kuwa hawa ni ni makahaba ama na, kama kuwatukana kana kwamba yale wanayofanyao ni kuhalalishiwa tena kwa Nabii Ibrahim alayhi salam akaguria kule akikimbilia kuhifadhi imani yake na hukumu ni kama hiyo waislamu popote walipo ikifika stage kutekeleza mambo yetu ya kimsingi ya dini yetu hatuwezi basi tawajibika inakuwa ni fardhi kugura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika surati Nisa ya 97 innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim wale ambao malaika wa mauti atawafisha hali ya kuwa wamezidhulumu nafsi zao waulize sima kuntum mlikuwa mko wapi nyinyi mbona mume mumemwasi mola wenu kwa nini mmepoteza opportunity ya kufanya mema kwa nini hamkuswali kwa nini hamkufunga kwa nini hamkutekeleza maamrisho wajitetee kunna mustadhafina fil ardh tulikuwako tumefanywa wanyonge jamaa tuna darasa hapa matuharibia tuna darasa jamaa tusikizani tena waseme tumefanywa wanyonge malaika wawajibu alam takun ardhullahi wasi'a fatuhajiru fiha haikuwa ardhi ya Mwenyezi Mungu ni kundufu mkagura kitarehe ummati Muhammad umepitia stage hii si tu marhala ya maka mpaka marhala ya Andalus Spain Portugal wakati wa makruseda waislamu walinyanyaswa wakalazimishwa waritadi ikawa hakuna ruksa kufunga milango madirisha uonekanike wewe waswali au huswali ikawa pia kuoga siku ya Ijumaa ni mamnua ukioga utaambiwa uoga kwa ajili ya swala gani Ijumaa ikawa hali ni ngumu kwa kitarehe waislamu hawakuwalazimisha watu kusilimu bal walosilimu walilazimishwa kuwata uislamu wao falamma i'tazalahum wama ya'buduna min duni llah wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyyan Nabii Ibrahim alayhisalam salam alipowaipuka jamaa zake na mjisanamu yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamliwaza kwa ule upweke ankwenda ugenini angura kwao auwata watu wake amliwaza kwa tunu wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtunukia mtoto Ishaq na Yaqub ni mjukuu ni mtoto wa nani Ishaq kwa hivyo ni Yaqub bin Ishaq bin Yaqub bin Ibrahim hapa pahitaji maelezo na kisimamo Nabi Ibrahim alayhi salam hakutunukiwa papo hapo bal alifika ardhi ya Kanaan akakaa kwa muda kisha akaenda ardhi ya Masri akakaa kwa muda kisha karejea Kanaan hapo ndipo aliporuzukiwa huyo mtoto ambaye ni Ishaq kulipita muda mrefu kwa ufupi hapa hi wahabna lahu hi wahabna lahu ni takdir ma fil azali inda Allah kwa Mwenyezi Mungu hapa aeleza makadirio yake yale aliyempangia Nabii Ibrahim alayhisalam katika future yake wahabna lahu ishaqa wa yaqub kwa nini kutajwe mjukuu kwa sababu yeye ametunukiwa Ishaq na Yakubu atakuwa ametunukiwa nani Ishaq lakini kwa nini Mwenyezi Mungu awatajie generation mbili Ishaq na Yakubu kwa nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimkundulia uhai Nabii Ibrahim alayhisalam mpaka akashuhudia kuzaliwa kwa Yakubu alimruzuku mtoto akaishi mpaka mtoto akazaa mjukuu wake akamwona Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya wa kullan min hadhaini wote hawa wawili Ishaka na Yaqub Mungu akawafanya nani manabii ndio tukasema mwanzo wa kisa hichi kuwa nabii Ibrahim alayhi salam aitwa abul anbiya kwenye kizazi chake kutoka silsila ya nani ya mitume anza ishaq ishaq ni nabii ishaq kamza nani yaqub yaqub nani nabii yaqub kamza nani yusuf yusuf nani nabii hii upande Mungu hakumruzuku tu Ishaq nabii Ibrahim akamzuku na nabii Ismail nabii Ismail nani nabii na kutokomana na kizazi cha nabii Ismail akazaliwa nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio aitwa abul anbiya'i wa wahabna lahum min rahmatina waj'alna lahum lisana sidqin aliya wa wahabna lahum hi lahum dhamiri yaudu ila ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub na tukawatunukia sasa wote pale mwanzo tunukiwa nani nabii Ibrahim hapa wote nabi Ibrahim mwanawe nabi Ishaq mjukuu wake nabii Yaqub wa wahabna lahum min rahmatina Mungu wote hawa akawatunukia katika rehema zake rehema zake zipi nambari moja utume kuwa wewe umepewa utume wewe ni the chosen one umechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wakaruzukiwa mali katika kizazi chao wakaruzukiwa cheo katika kizazi chao wakairithi hii ardhi hii neema grupu ya kwanza katika uhai wao neema ya pili waja'alna lahum lisana sidqin aliya baada ya kufa kwao nabii Ibrahim na kizazi chake wakawa watajika wasifiwa kwa sifa njema hii lisana sidqin aliya ay rafi'an lahum wa laysa khafiyan limaathirihim kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifanya wasifike baada ya kufa kwao kwa uzuri ndio kila katika dini hizi tatu mayahudi manasara waislamu walimclaim nabii Ibrahim na kizazi chake kila mmoja fanya Ibrahimu ni wake kila mmoja ndio Mwenyezi Mungu akaweka sawa akasema kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman aya nyingine akasema inna aula nasi ibrahima lalladhina tabauhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wale ambao ni aula kudai ibrahimu ni wao bana kila mmoja yomtaka kila moja inasibishana yeye ule utaji uko juu waliomwamini na huyu mtume na nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni kwa kizazi babu yake walladhina amanu na sisi waumini ndio tunaona sisi kwenye swala zetu hakuna mtume tunayemtaja pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam ila nani nabii Ibrahim alaihi salam katika at-tahiyat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ndugu zangu waislamu wamekuwa nabii Ibrahim na kizazi chake ni mfano wa kupigwa na wanadamu hapa duniani alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عندنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين